Tu nas vodi ovaj, ovaj dvojstupni namaz, jer ima sudanje. Tu nas slobodno? Dvostruki namaz. Ja ne znam da ima dvostruki namaz, ja znam da ima jedan namaz. Kakav dvostruki? Vi isto nekrenamo. Kako? Mi ne krenamo isto. Ma klanjamo, ko je rekao da ne klanjamo? Svi klanjamo, to vama, svi klanjaju isto, nema razlike nikakve. Jer šta je namaz? Namaz se klanja, iftitah i tekbir, se zove iftitah i tekbir, početak namaza. Selam je prekidanje namaza. Sve ostalo je ono gratis. <laughs> Neko hoće malo više, neko malo manje. To ne mora nikom zabraniti, razumijete? Realno. Ali ako gledamo na taj neki red koji je kod nas postavljeni i neki sistem koji smo mi primijenili u životu, to je ovo. I sad teško je to nama shvatiti, razumijete, razumijete. A to smo naučili na ovaj sistem, a to je dolazkom Turaka koji su bili vojnički narodi koji je tačno kad general uđe, predvodi vojnike, oni su za njim i nije mogo nijedan vojnik izaći dok general ne izađe, dok El Fatiha ne kaže i mi smo njih poprimili tako ostalo. U ostalim dijelom te svijeta nemate nigdje takav sistem da svi čekaju imana. Nema nigdje. Prema tome, nemojte džaba oko toga voditi neke polemike. Namaz je od Allahu Ekber za imamom i kad imam preda selam, namaz je završen. Po pravilu farz se klanje u džami, sve ostalo treba što više kod kuća. Ali sam vam kaže, nemojte svoje kuće pretvarati u kabore, klanjajte u njima. Imate ljudi sve u džami otklanjaju. I sunete, i sun sunete, i teraviju, i kod ništa ne klanja. A kod treba klanjati, malo više nego džami. Džami je da se tardi obavi, možda i sunete, nije problem nikakav. Ali kod kuće treba što više još i badeta činiti. I ono bi bilo bolje, naravno, za jedan red da bude ono da što manje smetaju jedni drugima. Ja zato preporučujem uvijek, ne treba uvijek i oni koji su u džami, ako ne bi na isti način to radili, neka bar usmjere svoje, svoju pažnju do kraja namaza kako i ostali narod. Da ne idu preko vratova jednim drugima, to je vrlo opasno da to ljude naravno nervira. To treba izbjegavati. Ali kažem, ono u osnovi namaz je ispravno ako ljudi klanjaju do salama. Ostalo, ono što ima zikr, to na neki način popravlja naš namaz to je neka vrsta mata, ti kažu, to je nešto što, što nam dobro dođe za naš namaz. Ali onaj ko od vas bio na haču, vidjeli ste kako ljudi klanjaju. I niko nikome ne smeta. Što nam smeta ovdje? To mene čudi. Ja na hađu jedno vidio crce, jelce, pakstance, afganistance, šije, sunije, one. On onaj klanja onako, onaj, onako, onaj, na onaj šija neku ploču stavio, on po njoj se tamo vrti, onaj, tamo, ono. Razumijete, meni to ništa ne smije, to svako svoje ne klanjamo. Jer šta je ovdje u pitanju? Mi klanjamo Allah, ne klanjamo drugome. Nemojte da drugi to radi, nemojte gledati što drugi rade. Mi radimo kako možemo. Ako čovjek pogrešno to radi, onda treba da ga upozori neko naše uleme ili tako, da je pogrešno radio. A sve ono što je dozvoljeno, jer Ali vam klanjao tako, jesu sami klanjali, jesu, jesmo mi klanjali, no hvala Bog I nemojte na, na ove forme ona je, razumijete, da, da gubimo vrijeme, jer nema, nema potrebe. Mi klanjamo jednom Allahu i onaj ko dođe u džamiju, on je bolji od onog koji nije došao u džamiju za mene. Ja njega više volim nego bilo koga drugog. Kogo dođe, ne klanja kako dođe, samo je ispravno. Ne može neispravno klanjati. Ali ako je iskren, pa padne i na, leđa Allahu, kaže ja pa da bi zatih, od dole. Pa dobar je čovjek, bo pa što se Allahu odnosi. On ne dobar. Ali jedno što vam obavijesno nije tako, ali se vam na leđa pad. Razumijete? To mu treba. Ali ako iskren, nemojte ljudi, jer, ti vidiš ovi momci i mi koji dolazimo u stariji svijet, jer oni stariji ljudi nikad ne dolazi, samo se plaću. On dolazi radi Allah. I mi dolazimo svi radi Allah. I nemojte tu sad, kad dođemo, vidite, nije problem onaj čovjek tamo, koji je u kafani, koji pije, koji ženu bije. On nije problem. Problem onaj što dolazi u džami. Ja pa sam bio isto do vrijeme rata, ali problem bilo gdje god bude mene kao vatrogasca zovu, ajde, to su sukobi stariji, mlađi, ja njima kažem da dolazim u jedan naš grad, tamo pred džumu namaz. Ma to, djevojke, momci, to se grle po kafićima, piva se piju. Ja došao tamo, oni meni kažu, evo vidi ovdje, u nas u džami, u šta u džami, bolan. Umjesto vi džami da po kafanama da te mladiće, izvodite u džami, vi se svađate u džami. Nema braću, toga. Jedinstvo je iznad svega, jedinstvo je onaj farz, a ove stvari su sunnet ovako neke male. Nemojte zbog toga sada mi razbijamo jedinstvo svoje. Razumijete? Onaj ko razvija diksnu bolju, ne dođe u džami. onaj ko dođe, lijepa je. Šta misliš kad bi sve balam bile kruške u tvojoj bašti, balam, pa poželiš nekad i jabuku, pa nekad da ti je i dulju. Ona lijepo miriše, žuti, fino. Nemojte da sve ono uvijek isto, zato kažem, malo i dosadi isto, nek malo bude i šarenula, ali nemoj daj budi onaj, zadovoljan, tu imaš malo jabuke i kruške, jedno u mene, ja posadi neki 16 oni vočki, da kako je lijepa malo milina, jedna da samo jabuke, jedna dosada ali imam i šljivu, imam malo, i ono, znaš kako je lijepo, nek malo, a nije isti ni miris, nije isti ni ukus, i tako dalje, ali su one sve voćke, i sve mi dobro dođe, <laughs> tako io svi smo mi Allahovi robovi, i zato kažem, ne skirajte se vi, onaj ko bude pravio neki problem, on će jednoga dana shvatiti. A ne smijemo mi biti ti koji će te ljude iz žamije izgoniti, bilo stariji, mlađi, mlađi, stariji, nije bitno. Ja sad ovdje ne podržavam jednu stranu, smislom da kažem, ovi su u pravu. Svi smo mi u pravu, smo došli onaj Allahu da, padnemo na sežu. Sad bi se neko učio na jedan način, neko na drugi način. A tu smo mi, pogotovo i koji su tu, da pomalo usmjeravaju, hvala Bogu, da ne dozvoljavaju, da se fitne pravi u džani. To je naš zadatak. I naravno, ako neko je malo drugačije, nemojmo odmah praviti problem, jer gledajte onaj, mnoge stvari ne ako recimo pogledajte kod mene, ja sam bio imam nekad. I stvarno znao sam da treba klanjati dva rekiata kad se uđe u I ja sam uvijek klanjao, nisam uvijek uopće o tome govorio. Da ne bi napravio, niko ne klanja prije, oni dođu, čekaju, sjedu i čekaju znam. Ja tu ne klanjam dva rekata ti jetu mešta. I onda priđe jedan čovjek, kaže, Fendija, ti stalno, kaže, ono, pred džum klanjaš dva rekata. Pa rekao, to je od sunneta. Pa jesi vam rekao, nemojte sjedati, ne klanjate dva rekata. Pa ja to obavim od sunneta. Kaže, mogu li ja? A možeš to ne može čovjek. <laughs> Poče jedno da klanja. Kad onda poslije javi se treći čovjek, kaže, Fendija, ono, vas dvojica nešto klanjate. Pa rekao, to je te nešto, to je pozdrav džami, to je lijepo isto kad dođe kod Kjabe, nema namaza. Nego prvo ide to je pozdrav. Isto to naš selam, to je naš pozdrav. Selam džanije, dva rekeata, prije se sjede. I onaj dođe i on. I nakon godinu dana u mene sad džemati klanju tijetu Dakle, nije problem, nekom će smetati u početku što ja klanjam neko drugi. Ali ovdje je vrlo bitno, braćo moja draga, kod nas argumenti. U islamu nema ono što ti tako ne. Nego imate ti delim za to? Ako mi imamo delil za to, onda trebamo da kažemo, eh, ima argument, evo takav na temelju Kur'ana i sunneta, tu smo. Ako nemamo, hajde onda mi da malo mijenjamo sebe. A oni koji to rade pogrešno, da mijenjamo njih. Ali šta je bitno za muslimana? Je najbitnije hatu burhane im kuntum sadikim. Allah kaže, dajte argument ako istinu govorite. E sad mi kažemo ovo je ispravno. Daj argument. Je li ova ispravno? Daj argument. I e ako imaš te argumente, jedni i drugi, znači nije problem neki oni jedni drugi. Ako ovaj nema, onda on je dužan da se jer kod nas istina bitnija nego mi sami, razumijete? Mi se povinjamo istini, a ne istina nama. E tako treba raditi, ne? Kao kod nas ovi konkursi što se ne prema nama, da mi ne A treba konkurs napraviti da se mi prema konkursu, jel tako, ponavljamo, a ne konkurs prema nama se napravi. Tako i ovo, nemojte u džematu reći, mi smo u pravu, treba da, da imamo crno po bijelom, da je to, ako je to stvarno, istina i pravo, onda ovi su dužni da se povinju. Svaki vjernik je dužan čim čuje ono što nije u redu, tako se sad Čim vide da nije u redu, odmah se popravi. ne treba biti sramota nikakva. I ja što iskažem, mene su Ulja Fendija recimo pozori, ja ću se fino zahvaliti i reći da to Allah nagrada, Samo ono lijepo da blago čovjeku kaže, ne treba praviti suku, nego treba, evo, kad film završi namaz, vi imamo stariji i mlađi, hajmo na kahu pa malo sjedimo da kažemo djecom, eto vi ste počeli ovako, da vidimo kako to ide stvarno, ako je to dobro, da i mi nešto od toga. A vi, ako niste, hajde vi ovamo, Vama, vidiš, ono kad mi to tako radimo, razumijete? Jer šta je ovdje cilj? Ako je on tebi brat koji dolazi i to ti je brat. Automatski on je, kako bi rekao, nosioc dostojanstva koje Allah od nas traži. Kako ima u jednom rivajetu, da je bolje poštiti čavu nego jednog jedno srce vijenika poremetiti. Sad nekome da ti srce poremetiš i on tuguje zbog tebe, vrlo je opasno. Znači, Moramo naći način da budemo finiji u tome, da budemo fleksibilniji, ne drugima opraštamo, ne drugima, razumijete, onaj, čak i ako nije u redu da malo gledamo potpredok, dok ne dođe on do istine, doće do istine. Jer u nas je bilo veliki sukob u početku, ja znam, u ratu pa nadalje, evo hvala Bog, to se smirilo, nemojte ponovo za to izgrađivati, nego da vidimo šta možemo zajednički doprinijeti i nemojte sad gledati ako neko malo